Ar norėtum sužinoti, kiek žuvų gyvena jūros dugne? Suskaičiuok žuvis ir parink perlą su teisingu atsakymu. Pasisteng surinkti visus 10 perlų.